بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Draga i poštovana braća i cijenjene braće u islamu, evo čini posebno zadovoljstvo da mogu ovdje u Skopju progovoriti još nekoliko riječi u ovoj predivnoj džami. Drago mi je da prvi puta gostujem i u ovom gradu, inače u ovom dijelu, jel tako, Dunjavka. Prvi puta sam u Makedoniji i ovdje sam imao prelijepe utiske ovim našim džanijama i džematima koje sam obišao. Ja sam se vidi da je proces krenuo i da je proces da bi Dakle, proces osvješćivanja muslimana u svim dijelovima svijeta, bez obzira kojoj naciji pripadali. Jer nas veže jedna posebna nit koja, jel tako, veže jedino ljude koji su skloni da vjeruju u Allaha dan da vjeruju u Allahu poslanika Muhammeda sallallahu I to je ta nit koja će nas vjezati sutra i u I zato je nama zadovoljstvo da možemo se družiti sa ljudima koji će sutra, ako Bog da, biti u džennetskim terivojima sa ljudima koji će inša Allah sjediti zajedno sa Alehi sa ljudima koji će gledati plemenito uzvišeno biće Allaha Đelešanu koga nismo mogli vidjeti na ovome svijetu, nego ćemo ga jedino, isključivo moći vidjeti sutra na sudnjem danu i to ne može ga svako vidjeti jer onaj koji ga nije vjerovao, koji nije bio u njemu i tako, koji nije bio sklon obožavanju njega jednog jedinog neće ga ni vidjeti, niti se moći približiti njegovu veličanstvu i njegovoj supremaciji, kao što znate. Jedino će ga vidjeti vjernici u džennetu i to će biti najveća radost. Kako islamski učenjaci neće biti najveća radost džennet, iako je džennet prelijep, kao što znate, što kaže Allah Želšanu u hadisu kuci, također poslanik, ali vam u jednom hadisu da Allah pripremio za svoje robove za vjernike i ono što oko nije vidjelo, ono nije čulo i ljudska pamet nije mogla ni zamisliti. E sada, takva ljepota koju mi iščekujemo, koju priželjkujemo, neće nam biti na umu kada vidimo gospodara svemira i svih nas, onoga koji nas je stvorio, koji nam je sve ljepote dao, ono što vidimo i ne vidimo, osjećamo, ne osjećamo, tad ćemo ga gledati i to će biti najveća radost. Svaki puta kada ga vjernik sretne u džennetu i kada pogleda u svoga gospodara, deset puta će biti ljepši. Kada žena vidi gospodara Allaha šanku, ona će svome mužu doći deset puta ljepša nego što je bila. Kada muž vidi Allaha šanku, on se vrati svojoj ženi u džennetu deset puta ljepši. I tako svaki put. I svaki dan ćemo gledati svoga gospodara i svaki put ćemo biti deset puta ljepši. Pa ima li veći ljudi od vjernika? Sad smo lijepi, a kakvi ćemo tek kada biti? Svaki dan i svako gledanje Allah deset puta ljepši. Jer džennet je sušta ljepota. U njemu je sve što je najljepše, sve najbolje, sve najfinije. Odakle miris našog Marna i Salama. Ta je miris na bilj da dolazi iz dženneta, a sve što zaudara i džehennema. Sve što je loše je džehennema, a sve što je lijepo je I u džennet se biti sve najljepše. I naše gledanje Allaha da i naše društvo sa Alekhi i naše društvo sa ranijim poslanicima i miljenicima, i naše društvo sa Slavima, i naše društvo sa našim prethodnicima, i naše društvo sa našim roditeljima, sa našim porodicama, to će biti poseban osjećaj koji mi ne možemo nikada prenijeti riječima, jer džerme se ne može riječima prenijeti. Džennet će se samo doživjeti onoga momenta kada u njega uđemo. I što kada Allah Želešanu govori u Kur'an Kerim i pokušava da nam približi, se približava nam po svoje ajete ljepote, to je samo da nam ukaže na ono što mi znamo. Mi znamo samo za dunjaličke ljepote. I znamo život u našim ženama, u našoj djeci, u našoj imovini. I Allah Želešanu to nama pokazuje da ćemo imati sve to u džennetu, svoje najljepše, našu imovinu i naše žene i našu djecu i sve ljepote koje Allah dao u džennetu. Ali samo da nam približi, približi džennet, a u džennetu će to biti sve hiljade i milijone puta ljepše, daleko finije, daleko, dakle, bolja atmosfera nego što mi to ovdje imamo. I Allah šalje neku, taj dio atmosfere predio i na ovaj Tako kad uzmijete neki miris, vidite kako se lijepo osjećate. Odmah ti je ljepše kad, kad miris malo osjetiš. Jer to je dio dženeta, ali to je onaj, što mi rekli, milijardici, dio dženeta. Naša uživanja koje imamo na ovom svijetu, kad jedemo baklavu, kad jedemo, ne znam, neku voćku, jabuku, krušku, bananu, i osjetimo tu ljepotu, savu, samo onoga što jedemo, Allah Đelešanu će to daleko, onaj, daleko učiniti ukusnima sudnjeg dana, kao što kaže Hasan al-Basri, kada ono dođe u dženetije, pa vide u dženetu, hoće i kao, eno iste jabuke, kao kod nas u na dunjavu. Eno iste kruške, eno iste šljive, eno iste dunje, eno iste lubenice. Ali kaže, nećeš ti blizu isto, to samo izgleda isto. Ali je to stotine i stotine, hiljade puta ukusnije, ljepše nego ovo što je na dunjavu. Vidite, ovo je samo nešto, džemljesko prosto na dunjavu, pa mi udjelo uživamo, ne možemo da se za njim otivni I kad dođete na neko naše lijepo jezero, bilo gdje ovdje na Balkanu, bilo u Bosni, bilo u Makedoniji, bilo u drugom dijelu svijeta, bilo u Turskoj, vidite se. kad vidite neko more, pa jezero, pa neki planinu, pa ujesen, vidite ono, čitav jedan, onaj što bi rekli, eh, dizajn, onih šara, onih boja, onoga, ujesen, više, zeleno, crveno, žuto, nema kako nema. I stanete pred tim stvaranjem Allaha šalu, ostanete bez teksta, to je samo dio džepetske ljepote koji Allah malo rasprostro po dunjaluku, to je jedna kap koju Allah bacio na ovaj dunjaluku, ti pota. a one glavne ljepote ostaju za džene. Jer tamo je vječno uživanje. Ovdje nas je samo Allah poslao da nas iskuša, da vidi kako ćemo se ponašati. Hoćemo li primijetiti gdje Allahove znakove koje raspastro na ovome svijetu? Hoćemo li se vratiti njegovom putu? Hoćemo li shvatiti da on jedini gospodar Hoćemo li zahvaliti mu kad shvatimo da on jedini gospodar? Hoćemo li ostati na njegovom putu zato što on jedini gospodar? Hoćemo li biti svjesni i znati da će on sam prosudjivati na sudnjem danu, da niko drugi neće suditi ljudima, niti presuđivati, niti određivati ko će u džennet, će u osim Allah za našanu. Pa ima liko kome treba se više obraćati nego njemu. Vama i meni, kad bi neko dao 100.000 eura, Znate kakvi bi zahvalni bili pred njim? Stotno hiljada eura. Ima iko od vas, kada bi nekom od nas, od ljudi, donio i stavio stotinu hiljada eura i rekao, evo ti to je od mene, pomogi se malo. Svi bi bili zahvalni tom čovjeku. Ali sutra, nek Allah uzme zdravlje, nek tvoj djetet uzme zdravlje, neku treba trebaš presaditi srce, bubreg ili nešto drugo, to vrijedi u današnjim klinikama po 200 do 300 hiljada eura. I čovjek je dao stotnu hiljada eura i misli da si bogat, ali ne možeš da presadiš obični bubreg svome djetetu u najboljoj klinici na svijetu, nego moraš tražiti i moliti još za drugi 200 hiljada eura. Allah nam dao sve i vi, kako nas nije stid. I sluh, pa niko od nas nije gluh. Pa kad plaćali sluh, pa vi, pa ostale blagodati koje nam Allah dao, kako bi onda tek bili zahvalni da nam ljudi daju. Allah nam je svetilo da vidite. Vi dok mene gledate, vi uopće ne mislite kako me gledate. Da li trepćete, ne trećete Ja kad sada govorim, uopće ne mislim da li ću dignuti ruku ili ne, ruka sama se diže. Kada idete u u džamiju, vi uopće ne razmišljate kada ćete koju nogu osjeti kad ulazite u džamiju po sunnetu, treba ući desnom, ono izaći lijevom, a sve ostalo kada idete ući ne mislite da treba dići nogu 3 cm, 5 cm, 10 nego kako je Allah to usadio u nas, kako je te zakonitosti postavljeno na njavu ti lijepo koračaš ideš. znači kad bi ti na svaki korak razmišljao, aha, sad moram podijeti desnu da mi 2-3 cm, sad lijevu, sad ko šetaš, moram malo rukom da podigne desnu, sad lijevu, još koji šetaš, ideš normalno uke same, same radi, kako Allah te mehanizme uspostavio, razumijete? Sve to Allah Zulešanu dao i da bi se zahvaljivali, svaki dan bili na sredi, došli u lijepu džamiju i u njoj stvarno bili na sredi, stotinu godina koliko bi živjeli, ne bi mogli zahvaliti, samo na ovom jednoj blagodati Allah Zulešanu. Zato Allah Zulešanu od nas traži, kako najavljeno ovdje u ovoj predavanju da, te govorimo o bojadnosti i dobrim djelima, mi ćemo dakle to spojiti sa onim što Allah od nas traži. On je htio sa svim ovim blagodatima da nas učini bogobojazno. Da mi gledajući te blagodati, gledajući ove ljepote koje Allah rasprostro po čitavom dunjaluku, da nađemo načina da se vratimo Allahu Žušanu, da budemo bogobojazni, da se Allah da ne granicama stojimo, kaže, od nas ono što ne možemo podnijeti. Samo Allah traži da zahvalimo, da kažemo ja rabi tebi Ja sam gledao ljude dok sam nekad išao u medresu vozom iz Tešnja i Doboja prema Sarajevu, kada sam prolazio vozom, sjedi čovjek u vozu, a onaj dođe i stavi cigaru u usta i okreće se, nema šibice da upali cigaru. Prileti mu onaj putnik što sjedi pored njega, pripali mu cigaru. I ovaj kaže, hvala lijepo, Hvala ti najljepša. Ovaj čovjek njemu podpaljuje cigaru. Ovaj čovjek njemu uništava još i zdravlje. Jer da ne bi širice, ne bi ispušio tu cigaru. Svaka cigara uništi bar 1, 2, 3, 5 minuta ili sat vremena života. Tu nauka sve više dokazuje, vidite na kraju sad će tek dokazati, jer nije nauka još toliko razvijena da dokaže svaki, svaki detalj one štetnosti koji ljudi bilo koji, jel tako, onaj štetni detalj, pa tako i duhan. I niko ne može reći da duhan koristi čovjek, nego štetni. I ovaj dođe i podvali u cigaru i ovaj kaže hvala lijepo. <laughs> A koliko danas ljudi zahvali Allahu Đelešanu na drugim blagodatima koje su iznad ovoga negdje. Mi čovjeku zahvalimo samo što nam zapale cigaru i što nam uništava A Allahu koliko ljudi danas zahvaljuje, koliko ljudi se gleda gospodaru svjetova. Zato Allah, Đalešanu, preko svojih miljenika i poslanika, preko koji je spustio svoje znanje na ovaj svijet, da ga oni šire i da to bude baština generacijama koje dolaze i našem poslanika ali islam je poslao u i Kerim, da nam ukaže na te puteve mira i spasa, da nam ukaže na puteve bogobojaznosti, da nam ukaže na to da ono što je Allah dao na ovome svijetu, u svemiru, oko nas i nama samima, da to prepoznamo i da vidimo da Allah više zahvalim nego onome čovjeku koji nam je zapalio cigare i šta mu nam traži. Pa zar on zaslužio da mu se zahvali, a Allah nije zaslužio koji nam je sve dao. Koliko ljudi ima, Allah čitav dan spomenu. Koliko ljudi ima ustane zdrav, u leđima prav, a ne kaže ja da tebi šutim. Šta Allah traži, ne traži, sve ti dao. A samo traži od nas da kaže tebi Ne traži od nas da mi sjećemo svaki dan, sebi ruku, jer je to ono što je Allah dao, ti ne mogu da makneš tim prstom. Pa Allah ne traži da se nosi za svaki dan prst. Samo traži da taj prst upotrebiš njegovom putu. Kažeš, Allah je jedan jedini. Šta ti fali da to nije? On je taj prst Da pa ga podigneš da kažeš, on je jedan. Vahidom, ahadom, samedom. On je jedan jedini, onaj koji sve stvara i sve daje. Samo ti to traži od tebe, ne traži ti ništa drugo. Allah kad zaradi nas žene, onda odmah je daš za njega, da kažeš, ja ne mogu sve umre Nego opet ti, eto, koristi za svoju porcu za sebe. Pa Allah što ono koji traži da učinimo svoj metak preko zakijata, vidjeli ste, ne traži da mi sad metak damo. Samo dva i pol posto. Još on nam sve dao. Ti ćeš reći, kako dao ja radio u firmi. Pa Allah ti se smilovo što misliš da nisi imao vi. Da li mogu da radiš u firmi čorav ili stije. Šta misliš da ti Allah može u slu, Zar ne da radiš onoj, od tako, centrali gdje dočekuješ one telefone i prenosiš dalje, da si glup. <laughs> Nego to je Allah to opet. Pa da drugo odjeće posao da ima, da nema kako bi odlazio u policima, na posao udare 50 km, 70 km, da ti Allah uze obje ruke, šta bi uradio? I na kraju da ti Allah uzme pamet. <laughs> Gdje bi stigao? Duševu u kod psihijatara, bio bi luvo, razumijete? I sve ti Allah dao i ne možeš samo reći ja rabi tebi šuću. Ne možeš 2,5% onoga što ti on sve dao, ne možeš 2,5% da podijeliš. Razumijete? I onda ljudi još kažu to je puno. Kako puno mi Umjesto da sve dadeš za Allah. Razumijete? Imamo pravo na Imamo pravo da naravno i ono što je Allah dao da trošimo. I za naše lične potrebno, Kako je to Allah fino rasporedio. A neki su razumijeli njegovu borbi, budite. Nemojte mi tako shvatati. To je Allah dao, svima je dao, naravno. Ali to Allah nije naše. Ali mogu shvatati sada da je možemo ući tuđi i metak i uzmano. U islamu je to zabrano. Tako kažu u medijskoj džami u današnjem Damasku, gdje nažalost imamo puno, vidite, prasupanje krvi, one prave muslimanske krvi, vidjeli ste. E tamo u Damasku, puno je poznato je medijskoj džami, kaže, u Tevelija u nekadašnje vrijeme nije bilo uvijek ili naših gustera, pa smo mogli da kad dođemo u planu Boga smo da krenu i džami. A džami u našem svijetu uglavnom su bile uvijek otvorene. I najveće ko je htio na namazu, ostaje ovaj dođe i iza pola noći pa i su su džami bile otvorene. I naravno ovaj hotelelija koji se brinuo za tu energijsku džamiju, on je one vedere i one lampe koje imamo pocivo na gaz. I on ubaci glas na što bude jačan, jačan se upali, kad se završi, ugasi se te lampe, ako neko dođe, neće odnosi na nas, uđe, upali jednu nastavi, tako se to trošiti. Međutim, on naveče iza jacije naspije gasa, kad ujutru dođe na sabah, nigdje gasa nema, nijedna lampa. Neko je gas istresio, odnijeli. I jednom, i dva put, i tri put, i njemu dosadi više, on gas naspije, nema gasa nikad. I on onda uzme jednu toljaru, fino, veli neko dolazi, uzima, sačekaš ja njega. Znači ja njega sačka. Kad dolazi jedan, jedan mladić, ulazi uzme onu lampu finu iz je odvrne, gore je. dio i onda izresa sebi jednu poslu veliku, donio na sebi, silnim lampama po stubojima izresa gas. I kaže, Hada bejt bejtullah. Ova kuća, to je ova džamija, to je Allahova kuća. Hada bejt bejtullah. Ve ene abdullah. A ja sam rob, Allahov rob. Allahova kuća, Allahov rob. U hada zejt, zejtullah. Onaj glas veli Allahov glas. I fino nastoje tamo. I on tako vidi od svakog stupa, od svakog stupa i sam sa svog priča. Hada bejt, bejtullah. Vene Abdullah. U hada zejt, zejtullah. A onaj mu te veli fino kaže, tako je. Hada bejt, bejtullah. Vene Abdullah. وهذا زيت الله وهذا مطرق مطرق الله مطرق الله razumijete ono, to ovo je to je da malo to je. Čujete sad, tako čovjek tako da može je Allah dao uzmaj i žahanje uzima i od pojedinaca ne može. Allah je nama dao i mi to relativno imamo. Dakle, to nije naše, jer Allah može svako moment da uzme. Koliko je ljudi imalo sredstva to odjednom nestane, ako Allah to hoće. Znači, nije, nije kod tebe, jer tako i metak, nego kod Allah, Allah kad hoće uzimati ga, sutra možeš da izgubiš. Imaš veliku njivu, bude poplava, imaš veliku njegu samo Allah dade, rastori imate onaj prednake sunje dana kad će čitave njive naselja propadati u zemlju, to je spomenuto i ovo je bilo prednaka dana, da će biti propadanja u zemlju nakon naših griha koje ćemo pokazati u svome životu nakon razne, raznog razmata i nemorala koji ćemo imati Allah Želšanu će dati kamenje koji su živati na ljude s neba, zatim da će da se mijenjaju ljudi, i likovi iz likova ljudi i insana u likove hajvana, odnosno svinja i, i majmuna i na kraju će biti da će rastupiti onaj zemlja i propadat će čitavi gradovi u tu zemlju, duboko u zemlju, ili mahale, ili čitaj familije, pa će drugi reći, no familija tog i tog, čamila nekog, eno, propala u zemlju. Jednostavno nestalo. I svi se pogušuju u zemlji i kuće i sve njihovi mani. Prvo tome kad Allah hoće, nema šanse da ti to čuvaš. Dakle, to je Allah. I sad ako priznam da je to Allah, blagoli se njemu. Naš način jeste da po našu dakle, svi, dođemo do bogobojaznosti, da pokušamo da radimo na tome osvješćenju, da postanemo bogobojazni. Dakle, da se Allah bojimo, da njegovim granicama stojimo, da njegove halale uzmemo, da njegove harame ostavimo to je naš zadatak, zato smo došli na ovaj svijet da spoznamo ko je naš gospodar, ko je Allah, gospodar svemira. I kao što kaže poslanik ali islam, ajde da li mu'mini, inna emre u kullahu lebu volej se dalike li ahadim illa le mu'min. Kaže poslanik ali islam, fascinantno je je kod jednog vjernika. Dakle, ja se začudim, zaimretim, zadimim jednom vjerniku koje, kojom je Allah dao njegova svaka stvar je hajr A to nema niko osim vjernika. Zapamtite, braći moja, nema niko osim vjernik ove, ova dva svojstva koja vjernik ima. In esamethu sarra u šekere fekane hajra Ako ga zadesi ili Allah mu spusti neku blagodat, ljepotu, dobrotu, on na tome zahvali Allah. To je jedan, jedna osobina vjernika. A druga je وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. A drugo je ako ga zadesi kakav musibet, nesrećan, on osaburi i bude mu dobro. Dakle, vjerniku uvijek je dobro. Ako ga zadesi blagodatom karijera, bi tebi šući. Ako imaš dobro auto, ono vozi, nikako nestaje. Nemoj govoriti, a što su ga švabe dobro napravili. Aj, jesu švabe, dobro. I oni francuzi, onaj Renoir, jesmo naš, pusti bolan, ti mašeš na one tamo sa, sa francuske i sa švapske, razumiješ? Uvijek da kažeš kako je Allah lijepo meni podario u javnici. Ovaj Mercedes, ovaj Audi, ovaj Peugeot. Ja da bi tebi šuću na njemu. Hoćeš vidjeti kako ti Allah ga još više očuvao. Kako te Allah sačuvao nesreću. Kako ti Allah još bolje auto sutra pripremi. Razumijete? Jer vrlo je bitno da ti priznaš da je to blagodat od Allaha kad ti Allah dane ženi odgovoriti, jesi ja bio šakar, kako sam ja njim osvojio? Gustivo, kakav šakar, da je Allah bio, ti je bio čorak, bio ti jedna uzela ovu skupinu. Razumijete? Da si bio bez tri, bez ruke, bez jedne noge koja bi pošla za tebe. Razumijete? Ljudi govori kako sam ja lijep, to sam ja šakirao. To kaže, ja hvala tebi pa s mene učinio potpuni, cjeloviti, fini, pa se ova moja lijepa masa za mene zalijepa. Razumijete? I dobio sam pravu hamu, ja bi tebi hvala na ovoj halumi koju si mi podario. Pa će vidjeti kako će Allah još tu ljubav više raspopsavati među vama. Kako će taj brak bolje trajati, razumijete? E to je ono što, što ima kod sebe, koji ima udijete u sebi, koji ima takvaluka u sebi. Dakle, kad ima neku blagodat, on za zahvala. Kad ima neki musime, pogine mu neko, umre neko, a to mi imamo Pogotovo u ovom vremenu, vidite, iz onog infrakvrti, moraju se obraći ljudi su pogine, je padnje sa dalje, pa presili na hire, da kažemo ja ti si dao to moje dijete Boga moga babu ili moga rođaka, ti si ga Samo da to shvatiš i razumiješ, koliko onda lakše čovjeku to podnijeti, razumijete. A kad čovjek to imao, onda on sad, jedan sebe, onda mora i ostale aspirine da upotrebljava za smirenje živaca najbolje ispirenje je bogobojaznost. Da znaš da je Allah dao svijest, da je Allah dao nešto i blagodat i najbolje za zahvali i da ti je dao neku nedaću, na njoj osadnu, osadnu. Zato su brojni ljudi, čim deci se neki loš odmah kažu inna lillahi wa inna i rađima. Bilo da im neko pogine, bilo da im oni kažu inna lillahi i inna i rađima. Svi smo mi Allahovi, svi se Allahu vraćamo. Dakle, to je Allah dao ljudi tačno vrijedno momente dok će trajati ta sva blagodat i više nema. I u tome shvati da je to Allahova poruka za tebe. Da Allah želi da te time nagradi, da ćeš biti savjet, da ćeš osabrati, da će Allah nagradi, da će biti svjestan da je to od njega, jer misliš da je neko drugi to dao, nešto se tebi. Ako ne smatraš da je to sudbina koju je Allah Žešanu propisao, razumijete? Jedne prilike naš profesor Rahmetli se u možda od vas, vjerovatno mnogi ste čuli za njega, bio jedan od naših najvećih alima u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću. On je nam predavao na fakultetu i on jedne prilike kaže kada je bilo na velika nesreća, kao što znate, u bile u Brezi, kada su ono rudari izginuli, onaj vi stariji vjerovatno znate, ovi mlađi ne znaju, to je davno bilo 65. 67. koje li godine, onaj, e tada kaže, kad su izginuli rudari, većina među njima su bili muslimani, jer je to kakav i preca su muslimanska mjesta, one koje je od kršćana radio mali broj. Tako da je mali broj kršćana i poginuo, jedan, dva, tri su poginuli, a naši je na 150-170 ljudi izginulo u toj jednoj rudarskoj nesreći. I sada su došli za ove kršćane, su došli svećenici i njihovi popovi da isprate, a došli su muslimanski onaj, tako vjernici i efendije da isprate ove ljude i onda je to bilo zajednički. Bio je tada, kažu, Džemal Bijedić, Rahmetli, koji je bio tad član, je tako, predsjedničkog vijeća SFRJ nekadašnji, on je bio tu, na tom dženazi, iz provodu, bili su Branko Mikulić, sve poznati političari iz bivše Jugoslavije, to je veliki udar bio za čitavu, ona je tako Jugoslaviju, i došao sabrali na tu dženazu i taj sprovod. Muslimani imali dženazu, kršćani sprovod, ali jedan glas, ona kršćana su bila, ona je poginula, ostalo su bili muslimani. I kaže Rahmeti Jozov, stojim ja, stojim pored mene Branko Mikulić, taj poznati političar. I kaže, muslimanski oni tamo da je, kaže, more, jedno 150, 160, 170, koliko je muslimana poginulo tada. Stoje ti tamo, i tamo su porodice muslimanske, sve stvarno potaknuta, svako žena, djeca, prijatelje, tabota ovoga čovjeka. I niko ne vrišti, niko ne čupa kosu, Niko ne galami. Vidiš ono djecu, pustili suze i plaću za svoje roditeljem. To je njegov babo. Vidiš onu hanumu, ona plaće za mužem. Ali to samo suze idu. Niko ne rišti, niko ne galami. A samo jedan ili dva kršćanska su bila sprovoda. To čupaju u kost, u crnini. To viču, to rište I sad Branko bi pita na mestiću našeg profesora, gospodine, šta je ovo? Ovi svi njima dostojanstveni ispraćaju dženaze, ovi ništi normalne čupaju, deru svoju odjeću, a onda njemu rahmeti Đozo nam je govorio, kaže, gospodine, to je vjera. To je vjera. Jer oni vjeruju da će svoje ponovo sresti. Oni vjeruju samo da oni malo prije idu na onaj svijet. I oni znaju da će ponovno oni u dženetu biti zajedno. Vidite što znači vjera braća ne draga. Obični naš čovjek, ali on vjeruje u to. On vjeruje u to, razumijete? I koja je to sad razlika? Za vrijeme rata mi smo imali prilike objeći neke porodice kojima su djeca poginu sinovi. I mi znamo kakvi smo, ali tako? Nismo mi baš najjači vjernici, htjeli mi, djeli ja razumijete? Ali vjerujte, ja sam imao da je poslije da sam gotovo vas ashaabe. Znam samo jedan slučaj ispričan. Šta znači bogobojaznost? To znači vjera u Jedan momak je poginuo s jedne porodice, drugi ranjen. Bila je borba između visokog prema Ilijašu koji izdržali četnici. I sada su iz naše brigade imali ljudi zadatak da čuvaju visoku, da četnici ne I u tom sukobu između njih pogine jedan brat, a drugi ostane živi. A inače je bila praksa, u akcije ne idu dva vrata, Jedan uvijek mora ostajati, jer ako poginu, nema smisla iz jedne porice dvojica. To je bilo pravilo kod nas. I nisu dali ovom drugom da ide, međutim, hoće i on da ide. Hoće i on da ide. I htjela da idu oba. I išli su oba i jedan je poginuo, drugi je ostao živ, ali na I sad, naš zadatak je bio da odemo roditelje posjetiti i da im saopštimo tu vijest. To je, braći, nezahvalan zadatak nikad se ja u životu nisam teže osjećao i Kako sa očetu, sa glavi, materi, da im je jedan sin poginu, jedan ranjen. Jedinica, dva sina, nemaju više. Jedan ranjen, jedan poginu. Jedan profesor s fakulteta, ja sam dobro zadatak da odvijem da im obavijestim. I mi smo udjeli malo kave, šećera u nas, kada pogine, umre, unese se toj porodci i mi smo ošli i došli u porodnici. Mi sjednemo kuću selama, zovemo, alaikum selam ili oni znaju, oni su pretpostavili da bi to moglo da bude, ne znaju sad. od čega smo došli? Ali roditelji odmah su osjetili prilike. Mi smo sjeli i razgovaramo, vati tamo već peći podgrijava malo vati ložnje da nam kako napravi, a babo sjedi s nama na sećinu. I mi onako što ima, kako ste, jeste dobro, šta se radi, okolo sve, da nam je nekako reći, ali da to bude što bez bezbolnije. Kako im to saopštvo? Najtežnije za njih u životu što sada nezgodno skruh. Kad babo kaže nama njegov, kaže djeco moja, jesu oba poginuli samo jedan? Allah. On nas pita. I sad opet da mi još malo ublažimo, kažemo jedan je ranjen. Ne kažemo još da je ovaj poginu, Jer da ti je što blaže i da ono podnesu, jer onda kad kažemo da oni su na svijetu, što ona je nastati Rusima. I onda jedan ranjen, kaže, znači onaj drugi je baba Babo sam to Rekao, Allah je tako odredio. A mati se okrenu, ona loži i dalje ne prestaje da loži, zamislite braće na draga. Ona obačuje u peć, na drugoj i da nam kako napravi. Ona se okrenu i ovako nama ashaba Kad sam ja to vidio, to samo takav iman mogaju ashabi imati, razumijete? Samo su ashabi imali takav iman da su mogli da podnesu ono što je najteže. Jer šta je to? To je samo svijest. To je bogobojanje. On se boja Allah i zna da Allah daje život i smrt. I ne može njega se čuvati. Ako ga Allah uzme. Ja kad sam tada izašao, ja sam Allahu zahvaljivao imamo ljudi, to su obični ljudi naši, niste školovani puno ljudi. znači, on je svjestan da Allah daje život i smrt. To je najbolji znak njegove akide. To je znak akide, nisu naše rasprave. Mi pa onda raspravljamo početak dao nekoj akide. Da vidimo, a kad dođeš u ovakvu situaciju, tu se poznaju pravi ljudi koji vjeru nose. U tome, a ne u onome, kad mi rasprave vršimo. Nema rasprava, razumijete? Kad sam to vidio da živim, da sam rekao, pa nešto će od ove Bosne imati. I eto, i bilo i bit će je do sudnjeg dana. Zato gdje god musliman voli Allah i zna za Allahom, jel tako onaj odredu onda je lako sa možete vidjeti kako je njima lakše sada. Šta misli da oni imaju vjere? Koji je to onda te, mu i ja? Kad ti ne vjeruješ da ima onaj svijet, kad ne vjerujete svojim sinom sreću, stvarno onda mene ne čudi što se ljudi onaj razvaljuju, što viđu, vište, Kad on ne vjeruje da će imati susret ponovo tam sa svojim sinom. Jer ovo je odlazak sa ovog svijeta na onaj, to je samo onaj ko prije, samo ode prije nas, isto kao kad bi dva dvojica bili, ne znam, babo i i kaže babo, sinko, onda ja kući onaj kahu da pristanem a ti kad dođeš predavanja, dođi na kako, eto. Tako ti je isto na sudnji dan vidi kako je život brzo prošao, što kaže Allah šanu, kemne vi ste u kompost, da sam naš vijeti, jer će niko reći, mi smo ostali još 30 godina za našeg sina, za našeg babe, nego ćemo svi kazati, le bisna jau mene vlada jau mi, ostali smo dan ili dio dana, razumijete? Tako da, prema tome, ako je dan ili dio dana kompletan život, onda ono naše razdeljenje sa našom osobom, bilo hanumom, bilo Hanuma s bilo više djecom, bilo djeca s nama, to je manji period učinit će nam se kao da smo sva dva samo bili odvojeni kad dođemo na onaj svijet. No to ćete ne vidjeti. Tako svijesta, onda je njemu sve lakše podnijeti. Sve lakše podnijeti, razumijete? Kad nema onda, onda moraš da izgubiš svaku nadu, razumijete? I vrlo je bitno taj, jer tako, ta hvala, da u sebi razvijamo. Razvijamo tu svijest, a ona se razvija sa sviješću, u sviješću. Šta je ta hvala? Jer ako se Allah bojiš, onda ti nećeš raditi ono što nije u redu. Jedne prilike neki pripisuju to hadreti Omerom unuku. Kažu bi učite, neki imao djecu tih prvih generacija muslimana. I dolazila djeca u u školu i njima kaže, djeco moja, da imamo iskuša koliko su oni svjesni, koliko su bogobojali. Kaže, djeco, do sutra molim vas da mi svako uhvati po jednu pticu i kada niko ne vidi, da odje, da je zakolje i da je donese onda sutra u školu, ano, pa ćemo mi onda malo pregledati, po te ptice. I normalno djeca čuva poruku učitelja i sve trčari tamo i pohvataju po jednu pticu sebe i gdje niko ne vidi u šumu, negdje u neku šumu, zapolju je u kesu spakuju i donesu u školu. Kad jedan mali neki kažu da je to bio unuk Hazreti Ebu Bekra radi ta'ala, on dolazi u školu lako tužan, nije donio pticu, učitelj na redu, nije donio. I sad su i veseli donijeli, izigravaju se sa njim, on jedini nema pticu. I kaže učitelj, a kamo tebe ptica? Kaže, imao sam ja pticu, ja sam uhvatio pticu. Pa što je nis donio? Pa nisam je mogo zakladati. Kako nisam mogo zakladati, nisi imao neku čak i neki nov. Kaže, sve sam ja imao i naoštrio i sve. I donio je afinu tamo neku šupu, pticu, nema nikog, sve ja dodam, nema nikog. I hoće da zaklije Çünkü zaten Allah me medadım. Yallah razı muhtara. Ne zakon ibtis koji je Allah stvorio, koja firma duša. A ja zakon je da uzmijem život toj maloj nevinoj ptici. Pa kaže, ko je bio za Nisi bio sam, kaže, nisam bio sam, je niko ljudi. Ali pa me Allah stalno gledao, posmatrao, zna da on Kako da ja krenem ja znači, je ono i kaže ja ti pusti. I onda učitelj kaže, djeco moje, svi ste vi pogriješili, osim ovog malo. Ova je jedino ispravna stupnja. Kaže, mladiće, ti jedino vjeriš u Allah kako Ti jedino znaš da Allah sve prati. Ti si jedino bogobojan u ovom razredu. A vi, djeco, malo odterečujemo se. Evo vidite. I zanas ste imamo takve bogobojazne. Ne bi jedna država sad došla u recesiju i ove krize. Jer mnogi, vidjeli ste, hapaju, čim ga ne vidi policija, čopne. Čim ne vidi ga financijska policija, imamo svoju kesu. Vidjeli ste. I čitav svijet mogu da živi super, da nije ovi koji uzimaju, a nemaju tu liniju u javnost, razumijete? Zato je vrlo značajno da mi to imamo u sebi i da tako odajemo svoju djecu. I kad i mi ne gledamo da oni budu svjesni savjesti. Jer lako je uzeti nešto kad kad svi gledaju, od firme ne gledaju odmah, nego je tako onaj, te stvari, to je jasno. Ja sam to bio zadnjen u Mekiji Medini, kada je znam zauči, vidjeli ste koji je bio na hađu, zlatara ogromna, zlatara, pola kuna, ima tona zlata. E znam zauči i svi odmah izlaze, odmah se prekida trgovina. Ja mislim, uče zatvarati na vrata, i vrata otvoreno, samo stavio onaj metar premeni na, na, vrata i svi izlaze. Nema neke nikoga. Prvo, zašto? zato što su ljudi bogobojazni, neće niko uzeti tuđi prstena, kao ništa drugo. A drugo, zato što ima i šarijaska policija, koliko uzmu, treba ono mogu sjeći. Pa neko bojazni neće da ukrade, a neko zato što je svjesno kao na hađa koji je došao nakon, je došao da krade u veliku medinu, smiješ. Većina je ljudi koji su sigurno bogobojazni, neće kasniti, ali ima zato ljudi koji došli možda drugim, onaj, tako interesima, ali ne smije da uzme jer imaju naravno neke nadzorne kamere i onda će sutra policija u i ruku osjetiti za krađe. Pa oni ne smiju zbog toga, a ovi drugi imaju svijest. Blago onome ko to radi i svijesti i zbog obojavnosti, sa vlaboji, a ne sa svoje policije. Jer policiju ne da ti možeš izvjeći. Čim je izbjegneš ti sve što ne valja. Ali vidite ovdje kako je pokazao ovaj dječar. On nam je pokazao kako treba kojima Allah stupati, činiti, raditi i tako iz te bogobojavnosti, braću moja draga, izlaze svi ovi sva droga, dobra djela. Nema dobro djela ukoliko nema te bogobojavnosti. Zato islamsko kaže da jedno djelo neće kod Allah biti primljeno bez dva, dva osnovna uvjeta. To je ihlas o I Ihlas je iskren odnos prema Allah. Ihlas je nije. Ihlas je kad nešto u Ako to imaš, Treba još samo da imaš drugi uvjet, a to je da ga učiniš djelom kako Allah određuje i poslani donesu. Neki kažu kažu prema šarijetskim propisima, neki kažu prema sunnetu Allahu poslanika Alisa. Kako je Alisa Allah učinio, neki učini to djelo. I ovdje ti može biti primjer. Ne može biti primjer djela ako ne učiniš prema šarijetskim propisima. Recimo, od vas neko ima nije da bilo je danas u da klanja s nama namaz i da eventualno to ovom predatelju. Ima nije. Ali nije uzio abdest. Nije nastupio kako je nastupio poslanik Ali Salam koji traži od nas kada ulazimo u džanu, kada baš da namaz, da moramo uzeti abdest. Bez abdesta nema namaza. I čaba što doba nije tima, kaže, hajmo eno tamo na neki izmast nije došao. Odo i ja, i on nabavi, njemu će biti lijepo, on slušao predavanje, a neće biti primjer namaz jer bez abdesta klanjamo. Mora poznavati, dakle, bar osnove šarijeskih propisa. Mora klanjati onako kako klanjao poslanik mora dakle uvijek ispuniti koje je poslanik, ali samo zato da se ispuni. A isto tako ako je neko došao sa drugom namjerom, ne da klanja niti da sluša predavanje, nego recimo da špionira, da otkriva, da drugima prenosi, da vidi da ono nešto zna, pa da onda fata mu neku grešku, pa onda širi po Makedoniji, po Bosni, po drugim mjestima, e njemu se neće primiti, makar on uzio abdest, ono sve koji strlju, pa duplo, sad se skidao kad bi strlju i noge i ruke i sve ostalo i klanimo po neko bolji čovjek, ali je došao drugi cilj, ne da te vlada, njemu se nama neće će primiti. Prema to je jasno. Dakle, mora čovjek da ima i nije. Vi znate ono kad je jedan bošnjak kažu spasio život međetu, ono je veliko životinje. Negdje je naišao medo i negdje upao u neku ruku i onda je čovjek izbavi negdje. I Medo je to primijetio da mu je taj Božnik spasio život. I normalno sam Medo hoće zavaliti na tom čovjeku pokušao ne I čovjek se nađe u neugodnom situaciji, spava, zaspo, a pčela mu došla na čelo. I veli Medo, sad će njega čela ujesti. Treba spašavati ovu Božnju, što je meni život spasio. I Medo uzme normalno samo jednu glavnu riječ, bila velika baš. I ono je pčeli udari i ubije pčelu. A usput ubije čovjeka. I otac se to naziva medvjeđa usluga. <laughs> Jer ne da ti uslugu napravi, u stvari uništi sve. Razumijete? <laughs> Jer šta je, on imao dobar nijet, medvjed imao dobar nijet. Ali ubi čovjek. Tako i mi nekad imamo dobar nijet, hoćemo u džematu nešto napravimo, o pravi islam. Pa onda ti, razvali džemat. <laughs> I ti si komeda, ubi narod. I narod ako zbog izađe Žami. Gotovo je, ti si izdolo je medom. Nemoj biti medom, budi na fini dedom. Razumijete? Budi fin čovjek, nemoj onaj ubijat ljude, nemoj se ravati žanije, nemoj drugim pčele sad ubiti insana, razumijete? Mi smo zbog sitnih stvari, što bi rekao Kardavi, zbog sunneta nekog koji izvršavamo, fart napraviti i razvaliti, razumijete? Jer je fart jedinstvo muslimana. Jedinstvo svih nacija, svi muslimana, dolazak u džamiju je fart, Ne fart dolazak neko naš naše znači, jedinstvo koje, koje moramo da imamo. A ti je dok neće sitnice, da li dizanje ruku, da li vezanje ovako, onako, dole, gore, napred, čita brusla. I zbog čele ubi insana. Isto kaže Suljo, e, kad ste takvi momci, mene više nema u džami. Odo ja. Volim ga u disko, tamo se niko ne sveđa. Tamo svi zajedno plešu, tresu se, razumijete, razvajaju, niko nikom ne dira, svi se svima smiju i niko nema to da te mrko gleda. Ona dođe u čovjeku, ona je ga mrko gleda. Ona je receptor upalio. je se sa onim gotov halalio. Da vidite, ona gleda se. Gleda onaj tako divu ruke. Pa je vidite ono. Što ona je širio. Ona kaže, vidi kako onaj stisnula ruku jednu, noge u jednu ruku. Ona kada vidi, šta ona je dole stomak pobočio. Čuj, stomak pobočio. Ona je veli, šta ona stisnu dole u stomak. Samo mahane fražne drugima, razumijete? I umjesto da, da ti je drago što dolazi čovjek to malo na svetu pada, mi mahane tražimo, a ti reflektore, u kućinu. Pa čekaj, ti špivor ili ti u sali, ako je da klanjaš, jer ti gledaš kako klanjaš. Razumijete? Imaš ljudi, on dođe u hrami, ali njegov namaz ničem ne vrijedi. U mom mjestu, gdje sam ja rođen, dolazim jednom i tamo mi je jedan završio i sunneti počeli džumanski. I ja ulazim sad u džamiju i džamija puna ključ, ako ja u zadnji sat ulazim isto mene, počeo da klanja, čuj zanijeti, prvi rekat klanja. I fino se okrenu, gleda, ulazi na vrata. Fino se okrenu, onda fino gleda, opet da me prepozna. I onda nastavlja dalje. A ovaj drugi nete hiljadu sjedi gore i vidi sat onaj džamijski gore, kuva se ovaj ovdje što stoji ovako. I on gleda sad onaj sat i gleda svoj, nete hiljadu svoj sjedi, mi izrušuje namaz. I prati, ja dolazim u džamiju, prati. I onda uze ovako i navija ga prema džamijskom satu. Valjda kupa njegov mir, da je ti ja sjedim. Ima, ima i I možete misliti, kakav je njegov doživljaj namaza, on uči, on ne zna šta uči, on gleda po kuhu, pije, se šta stvori, velo, ale, kato, nastavi ovo, niko, jer mora u razmišljati, to tako nema, kad mislite namaz, razumijete? E to je problem, zato nama treba više to je naša djela. A iz bogobojavnosti onda rastu sva djela. I ako je bogobojavnost, sad unutra moraju djela ići vani. Kod nas često kažu, bogati, nema veze, ono to, znači, valje, poslije, pa nije to bitno. Bitno je kada da je srce čisto i da, ja, da sam ja fin. Pa ako je srce čisto, ako u imaš ima što lijepo, bogobojazno, ono mora da iznese odmah nešto dobro. Čim je čisto srce, ono mora da Allah spoznaš. Čim je čisto i dobro srce, moraš odmah da klanjaš. Jer kome će drugom zahvaliti nešto Allah koji ti svi dao? Zar možeš biti čistog srca, a Allah ne posti sebi? Čistog srca, za ne post Često mora biti čisto srce. Ali meni je bitno da Zato ja niko dva ne mislim. Pa misliš sebi, tebi je najgore jedan. Svi u džami, a ti pored džami. I sebi, kao dobro, misliš, ti kom ja to ne mislim. A sebi misli zlo Ti samo ne učekneš. A svi mi ovamo radimo na tome da dođemo, trudimo se. Allah zna, hoće li tako doći, ali može se truditi. Dakle, sva ta djela, kao što vidite, nastaju iz bogobojavnosti. Pogledajte, kada Allah se odgovori na manu, kaže u salate tenhani fahša i volunke. Zaista namaz odvraća od ružnih nevoljalih dijela. Dakle, Allah je nama tamo dao ne kao teret, nego da se radimo u njemu i da nas pokrije da radimo dobra djela. Da nas učini bogobojatnim da mogu onda nešto uraditi dobro. Znate, vidjeli ste za post kada govori da naredi vama kao i onima prije vas i što kaže na kraju? Da Allah te takun, da biste postali bogobojazni da biste postali bogobojani, zato je post propisan. Jer ako ti osjetiš kako si gladan, pred onaj sam izna, onda ti tek razumiješ svog komšiju, razumiješ ono glavu, razumiješ onoga čovjeka koji ne radi, ni on, njegov sin, ni nikom poraca i onda ti kažeš Allah je meni dao da ja i moj sin, moja žena radimo. Hajde odvojimo jedan dio za ovog našeg komšija kome niko ne radi. Dakle, to djelo taj, tu stvari tebe osvješćava. Ako imaš pokojati, tu se ta koja spodi taj post, mora taj post mora da na neki način se reflektira u društvu, mora da nešto, onda učini za nekoga, razumijete? on ovako, onaj, ja sam super dobar, što mene briga za ne može. Znači nisi, nije, nije onaj bogobojac pokrenuo, nije, nego ti to onako sam misliš. E zato je značajno da budemo bogobojazni, zato je značajno da ta djela iz bogobojaznosti izađu, zato su sva naša djela skopčana sa islamskom akidom, skopčana sa vjerom, Ko nema vjere, on, njegov dobro djelo neće biti primjeno. Samo djela se primaju sa vjerom. Vjera mora biti pokretač. Znači, i glas, to je čist nijet kad dolazimo u džanju, kad nešto radimo, kad nekome pomažemo, kad dajemo, to radi Allah A onda ovo je salam, da bude učinjeno prema šarijskih pa ne može nikad početi. Zato ne može vjernik da radi kako hoće, nema klanje danas ne hoće. Šta se zna, kako se klanio, moraš propisno znati namaze, smijeti. Učiš suru, da znaš suru koju učiš. Ne možeš govoriti nešto tamo, keva tu razumiješ? Mora čovjek dakle to znati. I te kaže islamsko lema, to su dva krila. E sa ta dva krila, sa i, i glas, penje se naše djelo. Tica, vidjeli ste samo jedno krilo, sjeci, ona odmah vi Avion, ona jedan, vidjeli ste ono krilo aviona, otkini, nema šanse da on aterira kako treba napisati gdje on će profilati, otići, ona je negdje tamo u nečiju njivu i izginuti. Znači moraju oba krila da budu. To Allah pokazuje putem aviona, putem ptica, a vidite ova naša djela jedino kažu, ona se dižu. Zato kaže poslanik, ali se nam ja volim da postim ponedjeljkom i četvrtkom, jer se ponedjeljkom i četvrtkom naša djela uzdižu do nebeskih visina, dižu se Allah. Kako se dižu pomoću ova dva krila i hlasa i salava. I ako se ona ispravna, ona odoše. Odoše, iz avion onaj ako ispravno poleti onaj koji nije sleti nije ni poletio, razumijete? Tako da mi, mnoga naša djela, nažalost, mi ostanu nismo ni do nebeskih svijera. A nama je, kako bi rekao, vrlo bitno da ta djela dođu do nebeskih svijera i da je Allah tu zadržena. ne da se vrati iskusni spusti prilimo što dođu gore, razumijete? I molimo Allah da naša djela dođu do nebeskih smjera, da se otvore nebeske kapije, da ja Allah šalu primi, da naša bude na nivou, da budemo od onih koji će slijediti Allaha Želšanu, njegov Kur'an i Kerim, zatim poslanika sallallahu alaihi u da ćemo slijeti ono sve što je afirmativno dobro, hajli i eto molim Allah da vas nagradi u istinu za vaše prisustvo ovdje na ovome mjestu. Drago mi da sam se družio, bar ovo nekoliko trenutaka sa vama. Molim Allah da odravi naše bolesne, da se smili naših umrli, da nama da svako dobro, da nas začuva iskušenja, nas i našu djecu i da nas učini od vjernika u koji će živjeti i umrijeti sa jel tako u svome srcu, na svome jeziku i u svojoj životnoj praksi. Tako kao bi hada vas tako ruba, ja mi velikom, wa sallallahu ala sejidina Muhammedin, wa ala alihi wa